Aí, muita positividade pra nós. né? Tá, tá ligado? Mas é moleque louco. Vai tá por aí no mundão. Aham. Uhum. Aí. Festa de vagabundo, carro cheio de piranha. Se tem 20, eu como as 20, falta 10 espaço na cama. Nós tamo acostumado vivendo só com as gatas, esquecendo aquelas que que tacando tá só nas mandalas. Você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo. Vou dar meu copo e meu espaço, que cê vai me de mão. Oi, é uma gêmea, é o caralho, não vivo falso romance. Foi ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido. <laughs> Olha vagabundo, de artista, a cara de tralha, sei que toda é se ativa. Você sempre tem um mais louco que nós, mas nós é feroz. Assumo o cargo de malandro doutrinado. Por onde eu passo, eu escuto as vozes. Quem é aquele passando roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas, reparo Que o diamante é da fantasma ah, Sou novo, sou chave, vivendo no auge as buteiras que não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas Reparo que o diamante é da planta Sou novo, sou chave, vivendo no auge das puteiê Que não queria hoje late Aí, muita positividade pra nós, né? Tá ligado? Mas não é moleque louco, vai tá por aí no mundão Aí, festa de vagabundo, carro cheio de piranha. Se tem 20, eu como as 20, falta 10 espaço na cama. Nós tamo acostumado vivendo só com as gatas, esquecendo aquelas que que tacando só nas mangas. E você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo. E dá meu copo e meu espaço, que cê vai é me de man. Ou é uma gêmea, é o caralho, não vivo falso romance. Foi ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido. <laughs> Olha vagabundo, a cara de tralha, sei que tu é cientista. Pois sempre tem um mais louco que nós, mas nós é feroz, assumo o cargo de malandro doutrinado. Por onde eu passo, eu escuto as vozes. Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora. Sou novo, sou chave, vivendo no auge, as butei que não queria hoje noite Paro, analiso as mais gostosas Reparo que o diamante é da fantasma Sou novo, sou chave, vivendo no hoje adultei Que não queria hoje late né? é Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos pra frente. <laughs>